Сасна пры дарозе. Раман Івана Навуменкі. Памяці сына Жені. Частка першая. Раздзел першы. Сасна расце на сухім грудку ля чыгуначнага пераезда. Тут можна лічыць развілкай скрыжаваннем Пясчаны шлях насыпаны ўзбоўш. Пясчаны шлях насыпаны ўзбоч чыгункі, вядзе ў лес і мястэчка. Прасёлкавая дарога у мястэчка і ў поле. Вышэйшых дрэў паблізу аж да самага лесу няма. І сасна відаць далёк, купчастая, разгалістая, Яна мало падобна да гонкіх сваіх сясцёр дзе-небудзь у бары. Сонца са сне хапае. Дажджы абмываюць пыл, які садзіцца са шляху і чыгункі, поедць сухі грудок. Усе чатыры вятры гамоняць сасной. З нейкае часу сасна перастала расці можа рост і ёсць, але непрыкметны мізэрны і людзі яго проста не заўважаюць. Ва ўсякім выпадку сцяпан птах, пуцявы абходчык, будка якога стаіць на другім баку пераезда, амаль насупроць сасны. Усе апошнія гады карыстаецца адной і той жа астровінай каб ускарабкацца на дрэва, дзе стаіць яго вулей. Старасвецкі гэты вулей выйдзеў баную дубовую колоду, прывыклі бачыць на сасне. Пчолы жывуць у ім самапасам, бо сцяпан перад восенню выдзірае ўсё, што нанасілі яны за лета. Год на год не прыходзіцца. Узяткі мёду залежаць ад таго, што расце на бліжніх палях і як родзяць травы на заросшай кустоўем няўдобіцы. Калі навакол белеюць малочныя разлівы грэчкі, сінее азеркамі лён, густа цвіце па бульбе свірэпкам і буяе ад шчодрых дажджоў, разнатраўе, Сцяпан радуецца, ведаючы, што пчолы свайго не ўпусцяць. Дзіўна, як уцалела гэтая адзінокая сасна. І чаму за доўгія гады не вырасла паблізу хоць маленькай сасонкі. Дол на грудку штогод засеян шышкамі. І хапае будачніку, каб па вясне капціць кумпякі а ў чэрвеньскія вечары бараніца ад камароў заядзі куродымам шишак безліч а спадчыны са сна не пакінула Мабыць вінавато проста месца непатрэсканыя шишки сарваныя ветрам падаючы на дарогу заціраюцца коламі ў пясок не відаць знаку я тых, што сыплюцца на грудок, трэснуўшы на сасне, выкінуўшы насеннем. На сухім грудку цяжка ўзнікнуць жыццю, бо вельмі часта любяць тут прыпыняцца падарожным. Адным словам, чаму сасна адзінокая разабрацца можна. А вось чаму яе, я нічыю прыдарожную за доўгія гады ніхто не сек адказаць цяжка тым болей што людзям заўсёды патрэбна было дзерава на хаты на дошки а смалістая лучына на распал ніхто нават са старажылаў не помніў калі праклалі чыгунку кожнаму думаецца што яна была тут заўсёды і колькі часу блішчаць на сонцы жалезныя рэйкі, колькі стаяць для пераезда складзеныя з гладкай чырвонай цэглы будкі, столькі ж часу паціху гойдае зялёнымі галінамі купчастая сасна.